Започваме това пътуване. Може би напълно непознатото минало. Или към някакво друго важно за теб място. Или време сега. С едно наистина дълбоко отпускане. Дълбоко толкова удивително и пълно по цялото тяло и освобождаване от напрежението, където и да е по тялото, което те спира да се отпуснеш и да тръгнеш и ти можеш постепенно, докато слушаш моя глас или думите, които изговарям, или само ритъма на гласа, темпото, звуците, да го пуснеш да си отиде и да останеш отново като някога. Много давна отново със себе си в тишината на тръгването на път в лекота на единственото движение на въздуха, който с всяко ново вдъхване ни изпълва с вълшебни картини, забравени спомени или надежда отново и отново, сякаш цялото това пътешествие, което започва да се случва в теб сега, вече е било никога знание, опит, вълнение на един откривател, който знае защо е тук в експедицията от миналото към бъдещето или от бъдещето преждената миналото сега. Ако думите ми започват вече леко да те объркват, все по-дълбоко от това, което ти предстои и е тъй вълшебно и смайващо че ти се спираш да купиш време и в опита да проникнеш в смисъла и думите, защото е време да се отпуснеш наистина дълбоко, удобно за началото на това. Пътуване, сънуване, бленуване, което започва от тялото, за да го надмине отвъд неговите граници. Защото там, за където сме тръгнали, няма никакви Сега насочи цялото си внимание към вещите и усети как мускулите около вещите се отпускат. Напрежението те оставя и се отпускаш. Отпусни се. Насочи вниманието към очите си и не към мускулите зад очите се отпуснат. Очите и мускулите зад очите са отпуснати. Очите отпуснати. Пренеси вниманието си към мускулите в горната част на лицето. мускулите в горната част на лицето отпуснати. Отпусни пусите си. Усети как напрежението напуска мускул. Усети как мускулите около устните се отпускат. Отпусни се. Почувствай как мускулите на челюстта стават все по-свободни, по-спокойни, по-спокойни отпуснати. Просто усети как челюстта се отпуска надолу, без никакво напрежение. Устата и мускулите около устата са отпуснати. Дори ако трябва да направиш малко движение, за да наместиш тялото си, можеш да го направиш спокойно и да останеш в състояние на дълбоко отпускане. Всеки звук, всеки образ, всяко усещане те водят към още по-дълбоко отпускане. Насочи вниманието към челото си и усети как се отпуска. Челото е отпуснато. Насочи вниманието към мускулите на темето и усети как се отпускат. Оттам надолу към задната част на шията и се отпусни още повече. Шията е напълно отпусна. цялата глава е отпусната, тежка и напълно Сега насочи вниманието си към нострите. Почувствай как въздуха влиза и е по-студен и излиза и е по-топъл. Насам. Почувствай колко приятно е, че въздухът влиза през нострите и стига до белите тропове. Приятното движение на въздуха, когато влиза и излиза как от свободното движение на въздуха тялото става все по-отпуснато и отпуснато и ти е все по-приятно по-приятно. Ти потъваш все по-дълбоко и по-дълбоко в състоянието на дълбоко отпускане. и сега своето дишане. Поеми дълбоко въздух и почувствай как се отпускат мускулите на картите. Отпусни се. още веднъж дълбоко въздух и се почувствай все по-отпуснато и отпуснато все по-дълбоко. Усети как отпускането се пренася към коремните мускули. Коремните мускули са отпуснати напълно отпуснати. Осъзнай мускулите още почията в горния край на кръпначния стълб. Отпусни ги горната част на тялото постепенно се отпуска. Почувай твоє тіло, твій тежест. Я з тобою ногу тежка. раменети. Ясно то рамо. Насочи вниманието си към дясното рамо и напълно го отпусни. Дясното рамо е отпуснато. Сега почувствай как се отпускат мускулите на дясната ръка. Мускулите на дясната ръка се си вниманието си в мускулите на дясната тутлан, във върховете на всеки от петте пръста. Нека пръстите на дясната ръка се отпуснат на Дясната ръка е отпусната. Сега насочи вниманието си към лявото рамо. Съсредоточи се върху лявото рамо

Дишете на лявата ръка. Лявата ръка е отпусната. Премести вниманието си към мускулите на лявата тлан почувствай как върховете на пръстите се отпускат. започва да се отпуска лявото бедро. Усети как това вълшебно отпускане се разпространява надолу към коляно. моето коляно е отпуснато. Левият глезен се отпуска. Лявото стъпало се отпуска до върховете на пръстите. моето стъпало е напълно отпуснато. Убеди се, че цялата лява половина на тялото ти от върха на главата до пръстите на левия крак 10 до 0. С всяко отброяване ще се отпускаш все повече и повече. Когато стигна до нула, ще бъдеш в състояние на толкова дълбоко отпускане и ще ти бъде толкова от удобно, колкото е възможно само тук, на това място и по това време. Десет poskaž se vse poveče i poveče. Devet se podolboko i podolboko odpuskane udobno. That's That's this. дно. Це подолбоко і подолбоко от кугато й да біло преди. Ти си се отправим към нула. Толкова дълбоко отпускане, както никога преди това. Искам сега да останеш в състояние се намираш в чуден дворец. Това е чудесно, чудесно, уютно място. С силата на духа се убеди, че това място е някъде далеч от дома. Огледай се. Представи си, Виж как изглежда околността и усети колко уютно е това място. След малко ще те помоля с силата на духа и въображението да си представиш и почувстваш, че в този чуден ден излизаш от тялото си. Вдигаш се на няколко десетки метра от тялото си и това и от тази височина постепенно започваш да се снишаваш, постепенно да се снишаваш, докато стъпалата ти пак се опрат в земята. Но когато докоснеш земята, този път ще се озовеш в един от предишните си животи. Ще усетиш, че този живот е твой. Някой, който ти си преживял в миналото, преди да се родиш този път ще видиш моменти от този живот. Ще можеш да влизаш в тях и да излизаш от тях. И независимо от това, че се намираш в състояние на много дълбоко отпускане, което ще става още по-дълбоко ще можеш да говориш. Този път да изговаряш на глас и едновременно с това ще те посещават чувства, мисли, образи. Ако искаш, ще можеш да изключиш вътрешния си цензур и да разрешиш на всичко, което ти идва на ум, да изплува на повърхността на съзнанието. Ще можеш да го проследиш. Ако искаш, ще можеш да го анализираш, да го подлагаш на съмнение, но първо просто му разреши да се случи сега. И преживяването ще пристигне и в теб. Ще видиш как когато това започне да се случва, тялото ти ще се отпусне. Още и ще ти бъде удобно. Може би ще преживееш чувства, предизвикани от събитията, но ти ще знаеш напълно сигурно, че тези чувства не могат да ти навредят сега. Те са преживяни някога. И ти знаеш, че сега си в пълна безопасност и сигурност. Сигурност. Сега от това чудесно място – Усети как жизнената сила строи по цялото ти тяло. Почувствай енергията, която те облива, обзема, обхваща изцяло. И почувствай Сега... как от това чудесно започваш място. да се повдигаш на цялото Усети как тяло. жизнената сила строи Събери цялата ти сила на духа и мислите. Почувствай енергията, която фокусира я, за да си го представиш. Обзема и да усетиш как вече си там. И почувствай как започваш да се повдигаш стигаш над своето тяло. Събери цялата сила на духа и мислите си. Фокусирай я, за да си го представиш и да усетиш как вече си там, над тялото. И ти е удобно, и ти е отпуснато следващия момент ще штракна с пръсти и несъзнаваното ти ще избере живот, който има особена връзка с твоя сегашен живот. Отпусни се и дай на несъзнаваното да го направи за теб и нека то избере живот. Почувствуй, как сыносишься, спускаешь, отпускаешь, спускаешь надолу, надолу. надолу, надолу, бавно, внимателно се подготви да докоснеш земята. Не забравяй, че когато докоснеш земята, ще си спомниш за някой предишен живот и се носиш и се спускаш надолу, гледаш надолу към стъпалата си. Виждаш ли стъпалата си? Погледни към земята в краката си. И сега бавно повдигай възприемеш това, което ще видиш. Бавно повдигни поглед с готовност да възприемеш Светът край те постепенно се прояснява. Постепенно се възприемай това, което виждаш. Възприемай това, което те обкръжава. Сега, когато преброя до три, разкажи какво виждаш. рассказывай мне полный Ако можеш да разкажеш още нещо, направи го, моля те. Но не мисли, че те заставлявам. Кажи какво виждаш, ако виждаш нещо. и хората. Ако ги виждаш, опиши ги как изглеждат и как са облечени. Какво има около теб? Говори за това, което виждаш. Има ли сгради? Какъв е пейзажът? Кажи. Кажи нещо за обгръжаващия свят в твоя минал живот, ако можеш. Придвижвай се свободно по този минал живот. Изследвай колкото искаш. Изследвай всичко около теб. Разглеждай този минал живот с удивление и любознателност. Кажи ми какво виждаш. чуваш ли гласове? Ако чуваш, кажи какво. Ако не чуваш, не се безпокой. Продължи да се придвижваш по този сън. Опиши какво виждаш, чуваш, усещаш. слушал НТ. слушам те. Ако искаш да продължиш да разказваш, аз те слушам. Ако искаш да продължиш, аз те слушам. искаш да продължиш, аз те слушам. Чуваш ли още някакви разговори? Разкажи още нещо за това, което виждаш или чуваш. Виждаш ли в миналия си живот някой, който сега е с теб в твоя живот? Ако виждаш някой, разкажи ми за него. Какъв е бил в миналия живот? се отнася към теб. Сега преминавай пред целия си минал живот. Стигни до самия му край и кажи какво виждаш. Как изглеждаш? Къде си? Опиши какво има около теб. Искам сега да разкажеш. Какво се случва в този момент в миналия ти живот? Ще помълча няколко минути, докато описваш най-подробно какво се случва. Започни да разказваш. Можеш ли да разкажеш още нещо? Ще помълча още минута, за да ми разкажеш това, което искаш. Добре. Има ли още нещо? Добре. Спри историята точно в този момент, в който се намираш. Каквото и да правиш в момента. Искам да запомниш добре, че това беше минал живот в минало. Сега ти си в съвсем друг живот и каквото и да се е случило преди това, то вече е минало и само опитът, който си получил в този минал живот, може да ти е от полза, за да живееш сега по-щастливо и по-добре. Постепенно се завръщаш към твоя сегашен живот. Почувствай как леко се спускаш надолу, надолу. към своето тяло леко, леко. Почувствай как несъзнаваното се отделя от миналото и се връща в тялото бавно, полека влиза в теб като ръка в ръкавица. Усещаш ли? Вече се върна в твоето тяло. Усещаш ли? Вече се върна в своето тяло. Бавно помръдни ръцете, стъпалата. Бавно завърти глава надясно, наляво. Вдъхни дълбоко три пъти. Едно. Две. Три. Ти се завърна. Отвори очи и осъзнай къде си. Остани тихо още няколко минути и помисли за миналия си живот, който току-що преживя на сън. Той е може би свързан по някакъв начин с твоя сегашен живот. Можеш да научиш нещо от това преживяване. Какво? Какво? Помисли по този въпрос, а после се заеми с нещата от тела.